Esta vez son New York, oíste, desde cero. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Ella viene aquí, yo le doy ese veneno. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Ella viene aquí, yo le doy ese veneno. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Viene aquí, yo le doy ese veneno. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Ella le encanta ese sasa, ese se, prende. Pregunta que amanece, quiere ella un fama. Se tiró una foto y pagó la renta. Exclusiva King De nuevo, Bueno, bueno, bueno, ella quiere ese veneno. Viene pa' acá, Cali anda sin freno. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Viene para acá y yo le doy ese veneno. Bueno, bueno, bueno, bueno. Yo sé que le encanta del bueno. Viene para acá y yo le doy ese veneno. Bueno, bueno, donde quieras que se ponga. En la oscuridad, ahí mismito en la redonda. En el pedacito donde te agarro aquí. Siente todo el peso que te abunda alrededor de ti. Bueno, bueno, te doy este veneno. Que te castiga es que ando sin freno. Un tantico y pico. Oye, bueno, bueno, donde quiera que te encuentres. Ahí en tu barrio debe estar los delincuentes. Bueno, bueno, te doy el veneno lo que a ti te gusta es que ando sin freno. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Yo le digo, yo te doy del bueno. Ya sé que yo le doy este veneno. Bueno, bueno. Siempre ando trendy donde quiera que abundo. Ando con el Whitey haciendo comerciales. Tú no me abundas a mí, tú quisieras copiar. Pero aunque tú copies, tú eres la cola, no te sale igual. Bueno, bueno, bueno, yo le doy este veneno. Ella se hace que, que calienta sin freno. Pregunta por ahí, que calienta el hospital. Que calienta Nueva yo completo, el Bronx y el Boulevard. Bueno, bueno, bueno. bueno. a hacerte viral aquí en mi ciudad. Bienvenido, andas con King Ra. Listo. Uh, New York shit. King Ra. King Ra. King Ra. King Ra. King Ra. King Ra.